abeloi monscale minazzatai. Malsanoi, climata varmigio, cae mediai venenoi. La listo de la minazzoi por abeloi estas iam nun tre longa, cae gi ancorau pli longigias. Inter alie pro militoi, microplastagioi, cae luma malpurigio, la gravai polenantoi mond scale staras crome sub premo. Aput papilioi, birdoi cae vespertoi, la abeloi nombras mond scale alla plei gravai polenantoi. Ili zorgas per tio ne nur por la conservado de la variezzo de spezioi, sed ancau por nutraja securezzo tri quaronoi de la tut terra agriculturo bezonas la productivon de la sovage vivantai bestoi. Diras rapporto raporto ciu estis vercita de dec gvidantai faculoi. La perdo de vivo spazoi, la ter varmigio, pesticidoi, cae la antauen marsciado de invadae spezioi, conducis dum la pacinta iaroi cae iardecoi, decoi, malcresco mal cresco ce la monscala nombroi de abeloi. Quelcai abelae spezioi estas ec porciam mala perintai. Alla conata i minazoi al de anta longe ancora novai, chi el tion scribas la faculoi. Tiwi novae minatsoi pobus dum la venontae quin gis dec quin iaroi plue pli altigi la perdoin. Conflictoi cae militoi, ciel exemple tiu en Ucrainio, conducas al tio, che estas cultivatai mal pli varietzai util plantoi. Tiun mancantan varietzon ancausentas la polenantoi, Microplastagioi trovigas intertempe ancau en la plei forai mondai regionoi, same ciel prescau cie en la homa corpo. Laula faculoi ancau granda parto de la abeluioi estas chargita de tio. La crescanta luma malpurigio estas lauili problemo precipe por dum nocte activae polenantoi. La crescanta chargigio per antibioticazioi estas plua nova risco factoro, char la efficae medicamentoi povas dauri pove modifi la conduton de la insectoi. Anca la mondvasta luma malpurigio minazas la generadon cae la crescadon de la bestoi. La mixo el diversae pesticidoi cae mediae venenoi estas plua de fio, kiu ancora pli fortigas precipe en la mal pli evoluintai landoi. Ancau extremae incendioi pli cae pli grandigas monscale, per tio malaperas vivo spazoi, kiui appenau estas restarigeblai suffice rapide. Ancau quelcae climat protectae mesuroi presentas laula vido de la autoroi por abeloi cae aliai polenantoi pluan riscon. Uno exemplo estas la plantado de arboi por reducti carbon dioxidon. Ofte nome oni vetas cetio pri rapide crescantai spezioi, kiel exemple eucalipto cae tio foie malgrandigas regionoin cun multe da floroi. La giusta mixo el florantai cae neflorantai arboi estus essenza por samtempe ligi carbon dioxidon cae offerti vivo spazon por polenantoi. Plua risco factoro estas la minado de rarae crud materialoi, kiel litio cae cobalto, kiel tio ocasas en regionoi kie activas tre multai polenantoi, cae kie ne ocasas celita renaturigo. Ancau la pliigion de agriculturo en interna espazoi, kiel vitrai domoi cae tuneloi, vidas la faculoi critique. Kiel la cefa autoro de la Universitat de Reading clarigas, estas essence identigi novain minazoin por polenantai spezioi, por giusta tempe povi contravagi. Se ni frue agas, ni povas reducti la damagion cae contribui al tio, che ili daurigas sian gravan laborum por natura medio cae nutrajoi. Protecti polenantoin signifas protecton por ni ciui. Cun autorino de la sama universitato accentas che ciu case necessas clopodoi de ciui flancoi. Ni devas conservi cae pli bonigi natura in vivo spazoin. Lau sci, individuai contribuoi, exemple in la propra giardeno, estas cetio same gravae, ciel politicae decidoi.